Bayonne a choisi déjà depuis l'année dernière. Bayonak jaztik eh, erabaki du irigunea angelu eta bokaleko erriekin elkarlanean neguko Bailabat, bat plantan ematea. Avec la veille hivernale, un besoin, c'est-à-dire euh, mise à l'abri. Eta baila horrekin, galdera egiten duten aterpelik gabeko jendeen ajera egiten dugu, angeluko lokal batean egiten dugu eien aterpetzea, hogei bat oe erabilgarri dira eta lokala manui detzen da. Ville de Bayonne, si y avait un déclenchement de la part de l'État, sur un plan grand Horrek ez dukentzen, estatuak hotz handi edo handi handiko plana martxan ematen badu, bai honan, luga gelan adibidez, bai baditugula jende gehiago aterpetzeko. Jaz, temperaturak ez ziren hainotzak izan, eta euneko laro gehiagoan okupatua izan zen angeluko lokala, hau da mila sortzi eun gau eta euntalaro gehi pertsona urtean. 800 nuitee 280 80 personnes à peu près.